Merhaba, 20 Kasım 2016 yine pazarlardan bir pazar akşamı ee, Bob Dylan'ın e, ki kendisi e, Nobel Edebiyat Ödüllü bir sanatçıdır e, hemen sıkıştıralım e, yarım yüzyılı aş, aşan e, müzik ve edebiyat serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla bir kez daha karşınızdayız. E, bu hafta program ortaklarım Mahir Ilgaz ve Güven Güzeldere yoklar. E, dolayısıyla e, stüdyodan ben tek başıma Altuğ Güzeldere programı e, yapmaya çalışacağım. E, iki hafta evvelki e, programımızda e, Bob Dylan'ın e, Royal Albert Hall'da vermemiş olduğu, Manchester Free Trade Hall'da e, vermiş olduğu ama e, herhalde ki yerin adının daha çok bilinir olması sebebiyle Royal Albert Hall konseri olarak piyasaya sürülmüş olan e, çift CD'lik veya çift plaklık e, konser albümünü çalmaya başladık. Bu 17 Mayıs 1966'da e, Bob Dylan'ın yapmış olduğu İngiltere turnesi sırasında verdiği bir konser. E, o dönemde çoğu zaman olduğu gibi konserin ilk yarısı Bob Dylan'ın akustik gitar ve ağız mızıkasıyla tek başına çalıp söylediği şarkılardan oluşuyor. İkinci yarısı da elektrikli enstrümanlar içeren grubu ile beraber e, dinleyicilerin buna tepkisi de ilginç e, dinlerken göreceğiz. Geçen haftaki programımızı e, bir nevi ara verdik Bob Dylan'a çünkü e, Leonard Cohen'in hayatını kaybetmesi sebebiyle bir e, hem Cohen anması programı yapmış olduk hem de aslında yıllar önce başlayıp sonra da yaklaşık iki yıl önce bitirdiğimiz, dört yıl önce başlayıp iki yıl önce bitirdiğimiz Çatlaktan Sızan Işık programında bir nevi bitirmiş, veda etmiş olduk. Ee, bu hafta boyunca yine <clears throat> Cohen'in e, ölümüyle ilgili değişik sanatçıların yazıp çizdiği değişik yorumlar e, dolaştı internette basında hoşuma giden bir tanesini sadece sizle paylaşmak istiyorum. Yorumu yapan Peter Gabriel sevdiğim, saygı duyduğum bir sanatçı Peter Gabriel şöyle diyor. Eline bir kağıt alıp bir kalemin eline bir kalem alıp bir kağıdın başına bir şarkı yazmak amacıyla oturan herkes bir dağın gölgesinde bunu yapar. O dağın adı Leonard Cohen'dir. Ee, ne diyelim? Evet Peter Gabriel denecek olanı demiş. Bu arada <clears throat> Bob Dylan'ın e, daha doğrusu Nobel Ödül Komitesi'nin Bob Dylan sıkıntısı e, tam sona ermiş değil. Bu haftanın haberi şu, e, biliyorsunuz söylemiştik e, Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kendisine verileceği duyurulduktan sonra uzunca bir süre birkaç hafta e, hiç sesini çıkartmadı. Hiçbir şey demedi e, artık ödül komitesi bu biraz ayıp oluyor ama yollu yorumlar yapmaya başladı. Orada Bob Dylan sessizliğini bozdu ve ya ben o kadar sevindim ki aslında ne diyeceğimi bilemedim ondan susuyordum dedi. Peki bir gönül aldı fakat bu haftanın haberi e, Bob Dylan dedi ki ben e, Nobel <laughs> ödüllerinin verildiği e, geceye kat, katılmayacağım. Çünkü önceden söz verdiğim başka yapacak işlerim var. E, bunların ne olduğunu söylemedi. Mesela işte o akşam arkadaşlarla toplanıp pizza ısmarlayacağız falan, maç seyredeceğiz gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. E, bilmeden de aslında belki olumsuz yorum yapmamak lazım. Hakikaten Nobel ödülünü almaktan daha da önemli bir işi olabilir olur olur insanlık hali. Evet şimdi e, yeniden e, Royal Albert Hall konserine dönelim. E, iki hafta önceki ilk programımızda e, Mahir'le beraber yapmıştık o programı. E, She Belongs To Me, Fourth Time Around, Visions Of Johanna, It's All Over Now, Baby Blue. Dört parça çalabilmiştik ancak bu hafta biraz daha fazla çalabilmeyi umuyorum. Ee, ilk parçamızda aslında uzun bir parça. 11,5 dakikalık bir parça. Highway 61 Revisited albümünün kapanış parçası. Ee, çok da iddialı ee, Bob Dylan'ın 60'ların ortasındaki edebi tavrını e, en çok bence gösteren birkaç parçadan bir tanesi. Şimdi bunu dinleyelim. Desolation Row. is in town. Here comes the blame commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker, the other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. There's a lady and I Look out tonight from Desolation Row. Cinderella, she seems so easy. It takes one little one, she smiles and puts her hands into her back pocket. Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. He belonged to me, I believe. And someone turns and says to him, My friend, you'd better leave. And the only sound that's left after the ambulances go is Cinderella sweeping up on desolation road? the moon is almost hidden. The stars, they're just pretending to hide. The fortune telling lady has even taken all her things inside all except for Cain and Abel and the hunchback of Notre Dame. Everyone is either making love or else expecting rain. And the Good Samaritan, he's dressing, he's getting ready for the show. He's going carnival tonight on Desolation Road. Ophelia, she's neath the window. For her, I feel so afraid. On her 22nd birthday, she already is an old maid. How to her death is quite romantic. She wears an iron vest. Her profession is her religion. Her sin is her lifelessness. And though her eyes are fixed upon Noah's great rainbow, she spends her time peeking desolation road. Einstein disguised as Robin Hood with his memories in a trunk. Passed this way an hour ago with his friend, some jealous monk. Now he looked so immaculately frightful as he bummed his cigarette. Then he went off sniffing drain pipes and reciting the alphabet. You would not think to look at him, but he was famous long ago for playing the electric violin on Desolation Row. Dr. Filth, he keeps his world locked inside of his leather cup. But all his sexless patients, they're trying to blow it up. Now his nurse, some local loser, she's in charge of the cyanide hole. She also keeps cards that read, Have mercy on his soul. They all play on the penny whistle. You can hear them blow. If you lean your head out far enough from Desolation Road. Oh. Across the street, they've nailed the curtain they're getting ready for the feast. The phantom of the opera in the perfect image of a priest. The aspen feeding Casanova to get him to feel more assured. Then they'll kill him with self confidence after poisoning him with words. And the phantom shouts to skinny girls, Get out of here if you don't know. Casanova, he's just being punished for going to Desolation Road. At midnight, all the agents and the superhuman crew Come out and round up everyone that knows more than they do. And they bring them to the factory where the heart attack machine is strapped across their shoulders and then the kerosene is brought down from the castle by insurance men to go. Check to see that no one is escaping to Desolation Road. Praise be to Nero's Neptune. The Titanic sails at dawn. Everybody's shouting. Which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers between the windows of the sea where lovely mermaids float and nobody has to think too much about desolation rules. this. Bob Dylan'ın 17 Mayıs 1966 tarihinde vermiş olduğu konserin e, ilk kısmını dinliyoruz. Yani e, akustik bir şekilde e, seslendirdiği, tek başına çaldığı şarkılardan oluşan bölüm. E, bu bölümün e, biraz önce dinlediğimiz parça Desolation Row. E, Bob Dylan'ın 1960'lı yılların ortasında yaptığı bence en önemli parçalardan bir tanesi. Aynı zamanda da e, kendisinin e, kültür kuramı üzerine bir takım fikirlerini de dolaylı yoldan ortaya koyduğu parçalardan bir tanesi. Bu en meşhur üçleme albümler, albümlerinde e, Mr. Jones böyle bir şarkıdır. E, Visions of Johanna, Desolation Row. Bunlar da hep e, özellikle bir ee, bir nevi elit karşıtlığı, elit hatta elitizm düşmanlığı e, şey yapar, güder e, Bob Dylan ve e, popüler popüler kültürden yana elitizme karşı bir tavır alır. öncelikle e, müzikal tarafına ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Müzikal tarafına baktığımız zaman Desolation Row ee, aslında stüdyo kaydında şeydir elektrikli enstrümanlarla ve grupla beraber çalınır. Bence müzikal olarak burada dinlediğimiz e, solo versiyona göre çok daha ileride çok daha dinlemesi keyifli bir versiyondur. Demek ki e, akustik çalarken e, yoğun alkış yoğun şekilde kendisine alkışlayan dinleyici e, şeye geçtiğimiz zaman grupla birlikte çalmaya başladığı zaman karışık tepkiler veriyor, yuhalıyor, beğenmiyor. Bunların tabii 50 yıldan sonra geriye dönüp bakmak kolay ama e, açıkçası müzikal bir tarafının çok da olmadığını bu tepkilerin düşünüyorum. Çünkü müzikal açıdan öylesi daha güzel. Ama e, şey tabii 50 yıl sonra konuşmak kolay içerik kısmına ve demin bahsini ettiğim bu e, popüler kültür ve elitist, elitist kültür karşıtlığına gelirsek e, Bob Dylan o günlerde verdiği bir e, röportajda şöyle bir şey diyor. Diyor ki Beyaz Ev'in e, hiç hayatında Apollo tiyatrosuna gitmemiş kişilerle e, dolu olması beni çok şaşırtıyor eğer bir kişi Norman Mailer'ın Hank Williams'tan daha önemli olduğunu düşünüyorsa bu kendi bileceği bir iş. Ama ben Aztek antropolojisi veya İngiliz edebiyatı tartışmaktansa e, armonika tutacakları modelleri üstüne tartışmayı daha çok tercih ederim. E, iki haftaki önceki programımızda da demiştim. Orada da e, Bob Dylan bir başka röportajda e, büyük resimler müzelerde olmamalı. Müzeler ölü yerler bunlar e, insanların gittiği lokantalarda hatta genel tuvaletlerde olsa daha bile iyi diyordu. E, burada yaptığı atıfları azıcık e, şey yapayım, açmaya çalışayım. Apollo Theater öncelikle e, Wikipedia aktarması yaptığımı kabul ederek başlayayım. Ap Apo Apollo Theater e, şeyde New York'ta Manhattan'da e, Harlem mahallesinde yer alan bir müzikol. Özellikle de e, Afrikalı Amerikalı siyahi sanatçıların e, şey yapmasıyla e, müziklerini e, sunmasıyla meşhur 1500 e, şeylik koltukluk bir e, müzikol ve işte çeşitli konserlerin, müzikallerin yayınlandığı bir yer. E, Norman Mailer e, özellikle 60'ların 70'lerin e, çok önde gelen meşhur e, solcu bir yazarı e, Hank Williams söylemeye gerek yok herhalde çok önemli bir country sanatçısı ama böyle bir e, elitist kültürle popüler kültür arasında e, popüler kültürden tarafa e, şey yapıyor e, ağırlık bastırıyor e, Dylan o günlerde. E, aynı şekilde demin dinlediğimiz Desolation Row'un şarkı sözlerine bakarsak e, şöyle ilginç bir aslında kendi içinde çelişki de taşıdığını düşünüyorum Bob Dylan'ın. Bir yandan Bob Dylan e, elitizme e, bir sürü laf söylüyor e, ve popüler kültürden yana oluyor. Bir yandan aslında <clears throat> kendisinin elitist veya elit bir tarafı var mı? Var. Aslında yaptığı müzik e, bir yandan Appalachian folkundan bir yandan e, kaç yüzyıllık İngiliz folkundan besleniyor. De, de, de, Delta bluesundan besleniyor. Western gospel, Chicago rhythm and blues, Southern soul, e, Woody Guthrie'nin müziği, e, edebi içeriye gelecek olursak şarkı sözlerine Brecht'ten, Kurt Weill'dan müzikal olarak da diyebiliriz. T.S. Eliot'tan Fransız sembolistlerinden e, besleniyor. Gerçek üstücülere e, bir bakıma göz kırpıyor. Aslında bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman burada çok da e, elitizm karşıtı ve modern kültür e, pardon popüler kültür tarafında bir şey ben görmüyorum. Dylan'ın kendisi zaten üniversiteden e, terk bir kişi üniversiteye başlamış bitirmemiş ama bir yandan e, kendisini o yıllarda en fazla seven ve takip eden dinleyicileri üniversite öğrencileri çoğunlukla hatta üniversite mezunları dolayısıyla böyle bir e, bir yandan kendisinin e, hem sanatsal başarıyla hem toplumda yarattığı tom, toplumsal etkiyle Bob Dylan'ın e, popüler kültürün akademik e, açıdan incelenmeye değer bir şey olarak, bir değer olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Bir yandan da kendisine kadar aslında tırnak içinde o popüler kültürün bir ürünü e, veya ne kadar onu aşıyor bu, bu, bu, bu da onun çelişkisi. Bu bir önce dinlediğimiz Desolation Row'da yine böyle bir gerçeküstü fantazmagoria şeklinde bir tablo çiziliyor. İçinde Cinderella, Romeo, Cain and Abel, Notre Dame'ın kamburu, Ophelia, Einstein, Robin Hood hepsi tabiri caizse cirit atıyorlar şarkının içinde. Ee, operadaki hayalet Kazanova hakeza. Ee, bir yerinde şarkının diyor ki Bob Dylan e, The Titanic sails at dawn. Everybody is shouting. Which side are you on? And Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower while calypso singers laugh at them. Yani e, Titanic e, şafakla beraber yola koyuluyor. Herkes de bağırıyor bir yandan. Hangi taraftasın sen? Ee, Ezra Pound ve T.S. Eliot Kaptan Köşkü'nde kavga ediyorlar birbirleriyle. Bu arada Kalipso şarkıcıları da onlara gülüyor. Ee, özellikle burada tabii e, şeyin ucu, değneğin ucu e, Everybody's Shouting Which Side Are You On e, başka bir tarafa da gidiyor. Pete Seeger'ın e, seslendirdiği ve daha çok meşhur ettiği Which Side Are You On isimli şarkıya. Um, Which Side Are You On? Yine e, bu akşam <laughs> bolca Wikipedia'dan gidiyoruz. 1931 yılında Florence Rees tarafından yazılmış bir şarkı. Florence Rees e, bir sendika organizatörü olan Sam Rees'in eşi. E, Harlan County, e, County, Kentucky'de yaşıyorlar. 1931 yılında e, madenciler bölgedeki e, madencilerle greve giden işçiler arasında e, kanlı ve acı bir e, çatışma oluyor. E, reis ailesinde e, gözünü korkutmak üzere oradaki e, görevli şerif e, J.H. Blair ve e, madencilik şirketinden kiralamış olduğu, tutmuş olduğu adamları Sam e, evine basıyorlar. Sam onların geleceğini duyup evden uzak duruyor gitmiyor fakat eşi Florence ve e, çocuklarını e, evi basıp terörize ediyorlar. E, o gece bittiği zaman bu insanlar evden gittikleri zaman e, Florence Rees duvardaki takvimin yaprağını kopartıyor ve bir kalemle arkasına Which Side Are You On Nun sözlerini o anda yazıyor. E, şarkının sözü ise e, bir e, geleneksel balad olan Jack, Mun Jack Munro'dan geliyor. Bunu daha sonra e, Pete Seeger hem solo olarak hem e, beraber çalıştığı grubuyla defalarca söyleyerek meşhur ediyor. Burada doğal olarak Bob Dylan e, Pete Seeger'a biraz laf atıyor ve e, işte şey batmaya doğru giden Titanik'te Titanik'in üstünde e, sen hangi taraftasın diye bağırıyorlardı diye aslında belki de e, Pete Seeger'ın temsil ettiği daha e, solcu, daha vatandaşlık hakları savunan bir folk müziğinin Titanik gibi batmaya doğru gittiğini ima ediyor. E, Dolayısıyla bu kadar laf söyledik. E, Pete Seeger'dan Which Side Are You onu da e, dinlemeyi bence hak ediyoruz. O yüzden şimdi onu dinleyelim. tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, and I'm a miner's son. And I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Cause poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Pete Seeger'dan dinledik Which Side Are You On? Her ne kadar Bob Dylan Desolation Road'da kendisini çok e, şükran ve minnetle anmış olmasa da yine de Pete Seeger'e kulak vermek istedik. E, saatlerimiz 21.33. E, ee, Bob Dylan'ın 17 Mayıs 1966'da vermiş olduğu e, konserin çiftli albümünü dinliyoruz. Ve de hala e, şeyin plan ilk tarafındayız ve ilk, pla, ilk plaktayız. Çift plaklık bu albümün e, o yüzden de Bob Dylan'ın akustik e, şekilde tek başına çalıp söylediği şarkıları dinliyoruz. Bir sonraki şarkımız e, Bob Dylan'ın Blonde on Blonde albümünde yayınlanmış olan Just Like a Woman. Yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. I believe I go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she sees finally that she's like all the rest. With her fog, her amphetamine, and her pearls, she takes just like a woman. Yeah, she does. She makes love like a woman. Yeah, she does. And then she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. was raining from the first, and I was dying there of thirst. So I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Bob Dylan'dan dinledik. Ee, Blond on Blond albümündeki bir parçayı e, konser versiyonuyla Just Like a Woman. Ee, bu parçanın da e, müzikal tarafına baktığım zaman biraz akustik versiyonun temposunun biraz sürünerek gittiğini görüyorum. Ee, bu parçaların en ilginç tarafları bence e, Bob Dylan'ın yaptığı uzun ağız mızıkası soloları. Evet belki de hatta şunu bile düşünmek e, doğru bir düşünce mi? E, belki Bob Dylan da e, elektrikli enstrümanlar kullanan bir grubun müziğine göre tek başına çalıp söylemesinin daha az ilginç olduğunun farkında böyle e, uzun ağız mızıkası sololarıyla biraz daha olayı ilginç hale getirmeye çalışıyor belki. Şimdi bir sonraki parçamız bu şeyin çift albümlük konser CD'sinin veya işte planın son parçası ilk albüm ilk albümün son parçası yani akustik bölümünde son parçası uzun bir versiyon Bringing It All Back Home'da yine akustik olarak çalıp söylemiş olduğu Mr. Tambourine Man 8 dakika hatta 9 dakikayı yaklaşan bir versiyon. Şimdi bunu dinleyelim. not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Now I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand. Left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me. I'm branding on my feet. I have no one to meet. And the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my bootings to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go wandering. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there isn't a place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Oh, you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun. It's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And before the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just the ragged clown behind. I wouldn't pay it any man. Besides, it's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea circled by the circus sands, with all my marine feet, driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Bob Dylan'dan dinledik Mr. Tambourine Man. Ee, böylece de e, akustik çalıp söylediği sanatçının solo olarak e, ilk albümü tamamlamış olduk. Bu program bitmeden e, ikinci plaktan da ilk parçayı çalmak istiyorum. Çünkü e, 8 parça var ikinci plakta. Böylece önümüzdeki hafta bu konser albümünü bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu arada Mahir ve Güven bana katılamadığı için bu programda acaba e, geleneksel olarak her programda yaptığımız Dylan'a olumsuz bir laflar söyleme geleneğimizi acaba sürdüremedik mi diye düşündüm. Ve hemen e, The Telegraph gazetesinde e, 13 Ekim 2016'da Tim Stanley'nin yayınlanmış olan bir e, makalesini açtım. Bu, bu zaten bahsini etmek istiyordum. Çünkü ilginç bir taraftan bakıyor. E, makalenin başlığı şöyle. Bob Dylan'a Nobel Edebiyat Ödülü veren bir dünya, e, Donald Trump'ı da başkanlığa aday gösteren bir dünyadır. 13 Ekim olduğu için henüz başkanlık seçiminin sonucu da ortada yoktu. E, ama burada Tim Stanley makalede diyor ki e, Bob Dylan'a Nobel Edebiyat Ödülü veren kültürle Donald Trump'ı başkanlığa aday gösteren kültür e, kualifikasyonlarla artık ilgilenmeyen bir kültürdür ve birbirine benzerlik içermektedir. Bunları söylediğim için hemen beni e, snob ya da elitist olmakla suçlayabilirler. Bu, artık buna da aldırmıyorum. Çünkü bugünün kültürü birkaç on yıl öncekinden e, çok daha artık zayıflamış bir kültür ve e, politika dünyasında, siyaset dünyasında da bunun yansımalarını görüyoruz. Her yıl e, standartlar daha da aşağı gidiyor ve sadece birkaç yıl önce saçma görünen e, birkaç yıl sonra normal görünmeye başlıyor ve e, mükemmel olan da maalesef çoktan kaybedilmiş, unutulmuş vaziyette. E, bu iş nereye gider, nerede biter onu da bilmiyorum. Belki de 2025 yılında e, Donald Trump'a bu kampanyada at, atmış olduğu lirik tweetler sebebiyle Nobel Edebiyat Ödülü de verilebilir diyor. E, tabii ki bu makale e, seçimlerden önce, Amerikan seçimlerinden önce e, yazıldığı için Amerikan halkının kendisine çoktan e, 2020'li yılları beklemeden ödülü vermiş olduğunu bilmiyordu. Bu da böyle. Bunu da söylemiş olalım. Ve e, programımızın son parçasına geçelim. Son parçamız Tell Me, Tell Me Mama. E, bu ilginç bir parça. E, çünkü Bob Dylan e, hiçbir albümünde bu parçayı e, stüdyo albümünde ka kaydetmiyor. E, ve eksklusif olarak sadece bu e, İngiltere turnesinde çalıp söylüyor. E, başka bir yerde de çalıp söylemiyor. E, İngiltere'de verdiği daha doğrusu 1966'da yaptığı dünya turunda e, çoğu zaman konserin ikinci yarısındaki grupla beraber elektrikli şeyine başlarken bölümüne başlarken e, Tel Moma ile başlıyor e, Bob Dylan. Fakat daha sonra başka bir yerde yer almıyor. Tek yayınlandığı albümde bu e, Bootleg Series 4'teki Royal Albert Hall e, konseri albümü. Dolayısıyla başka bir yerde bulmak, dinlemek mümkün değil. Şimdi programımızın son parçasını dinleyelim. Bob Dylan'dan Tell Me Mama. Bob Dylan'dan dinledik Tell Me Mama. Ee, böylece bu akşamki programımızda bitirmiş olduk. Bob Dylan'ın 17 Mayıs 1966'da vermiş olduğu e, konserin ikinci plağının ilk parçasını çalmış olduk. Haftaya da e, bu plağı tamamen çalarak bitirmeyi umuyoruz. E, ki böylece sanatçının daha sonra yaptığı e, albümlerle devam edebilelim diye. E, teknik masada çoğu zaman olduğu gibi Selahattin Çolak yardımcı oldu bizlere. Teşekkür ediyoruz. E, bu hafta program destekçimiz yoktu. Yani bir, aslında bizim programı değil, radyoya doğal olarak bu, bu destekler geliyor. Sevgili dinleyicilerimizden bu konuda biraz daha aktif olmalarını rica etmek istiyorum. Çünkü bugünler radyomuzu her zamankinden daha da fazla ihtiyaç duyduğumuz günler.